13 skirsnis Mercedesa ištari šiuo žodžiu su tokiu skausmu, su tokia neviltim, kad iš grafų lūpų įsiveržė rauda. Liūtas buvo sutramdytas, nepermaldaujamas keršytojas pasidavė. Ko jūs reikalaujate, paklausė jis, kad pasigailėčiau jūsų sūnaus? Gerai, jis nemirs. Mercedesa džiausmingai riktelėjo ir nuo to garso Montekristui iš akių ištryško dvi ašaros, bet tučto jau dingo. Matyt, Dievas atsiuntė angelų jų pasiimti, nes viešpaties akise jaus buvo kur kas brangesnis už guzarato ir ofiro perlos. Ačiū tau, Edmonai, ačiū, sušuko ji, nutvėri grafo ranką ir pakėlė prie lūpų. Toks tu visuomet man vaidendavaisi, tokį visuomet tave mylėjau. Juo labiau, atsakė Montekristas, kad jūs jau neilgai mylėsite vargšą Edmoną. Numirėlis grįž į kapą, vaiduoklis grįž į nebūtį. Ką jūs sakote, Edmonai? Sakau, kad turiu mirti, jeigu jūs to norite, Mercedesą. Mirti? Kasgi taip sako, kas kalba apie mirtį, kodėl jums kilo tokia mintis? Nejau manote, kad įžeistas viešai visos salys, jūsų ir jūsų sunaus draugų akivaizdoje, išauktas į dvikovą berniuko, kuris puikausis mano atleidimu kaip savo pergalę, nejau manote, kad po to aš galėsiu gyventi. Be jūsų, Mercedesa, aš labiausiai mylėjau save, kitaip tariant, savo orumą, galę, kuri iškėlė mane virš kitų žmonių. Ta gale palaikė mano gyvybę. Jūs ją palaužėte vienu žodžiu. Aš turiu mirti. Edmonai, bet juk ta dvikova neįvyks, jeigu jūs jam atleidžiate. Ji įvyks, ponė, iškilmingai pareiškė Montekristas. Tik žemė sugers ne jūsų sūnaus krauja, o bus pralietas manasis. Mercedesa garsiai suriko ir norėjo pulti prie Montekristo, bet taiga sustojo. Edmonai, tarė ji, yra danguje dievas, jeigu jūs gyvas, jeigu aš vėl jūs matau, ir visą savo viltis dedu į jį. Laukdama jo pagalbos, aš pasitikiu jūsų žodžiu. Jūs sakėte, kad mano sūnus liks gyvas, taip, Edmonai? Taip, ponė, tarė Montekristas, užgautas, kad Mercedesa neprieštaraudama, nedvėjodama, lengvai priėmė jo didvyrišką auką. Mercedesa padavė grafui ranką. Edmonai, tarė ji žiūrėdama į Montekristą ašarų pilnomis akimis, koks jūs kilne širdis. Kaip nepaprastai tauriai pasielgėte pasigalėdamas vargšiais moters, kurie atėjo pas jūs kone be krislelio vilties jūs permaldauti. Sielvartas susendino mane labiau negu metai ir aš jau nei šypsena, nei žvilgsniu negaliu priminti savo Edmonui tos Mercedesos, kurią kadaise jis taip gėrėdavosi. Aš sakiau jums ir prašau patikėti, Edmonai, ir aš daug kentėjau. Skaudu matyti, kad gyvenimas tirpsta, o tu nepatyrė nei vienos džiaugsmingos akimirkos, širdyje jokios vilties. Bet ne viskas baigėsi su žemiškojų gyvenimu, ne, čia ne viskas baigėsi, aš tai jaučiu dar ne visiškai mirusią savo širdim. Ak, Edmonai, dar kartą sakau, kaip gražu, kaip didinga, kaip kilnu atleisti taip, kaip jūs atleidote. Jūs taip sakote, Mercedes, ir vis dėlto nežinote, kokia sunki man ta auka. Įsivaizduokite, jog aukščiausiasis sutvėręs pasaulį apvaisinės chaosą būtų nutraukęs savo darbą, norėdamas patausauti vieno angelo ašaras, kurias mūsų nusikaltimai turėtų kada nors įspausti iš jo nemirtingų akių. Įsivaizduokite, jog viską apgalvojęs, viską sutvėręs, belikus tik džiaugtis savo darbo vaisiais, Dievas būtų užgesinęs saulę ir nuspyręs pasaulį į amžinas tamsybės. Įsivaizduokite tai ir jūs suprasite, ne, jūs nei tuomet nesuprasite, ko aš netenku, atsisveikindamas dabar su gyvybe. Mercedesa pažvelgė į grafą ir jos akise suspindo nustebimas, pasigėrėjimas ir dėkingumas. Montekristas karštomis rankomis pasirėmė kaktą, tarsi jo galva nepajėgtų pakelti sunkiaus minčių naštaus. Edmonai, tarė Mercedesa, man belieka vieną jums pasakyti. Edmonas karčiai šyptelėjo. Edmonai, vėl prabilo jį, Jūs pamatysite, kad nors mano veidas nuvyto, akys užgeso, grožis dingo, žodžiu, nors dabartinė Mercedesa nei vienu veidų broželiu nepanašiai pirmykštę Mercedesą bet jos širdis liko tokia pati. Sudė, Edmonai, daugiau neturiu ko melsti Dievą. Aš vėl jūs mačiau, tokį pat taurų ir kilnę širdį kaip kadaise. Sudė, Edmonai, sudė ir ačiū. Bet grafas neatsakė. Mercedes atidarė kabineto duris ir dingo, jam nespėjus atsitaukėti iš skausmingo gilaus susimastymo. Invalidų bokšto laikrodis mušė pirmą, kai grafas Montekristas išgirdęs Elizėjaus laukų grindinių nudardant ponios demorser karietą, pakėlė galvą. Beprotis, tarė jis, kodėl neišplėšiau širdies iš krūtiniais tą dieną, kai pasiryžau keršyti. 17 skyrius Dvikova Mercedesai išėjus Montekristas apniuko viskas apmirė jo širdyje ir aplinkui. Jo energinga dvasia užmigo nelyginant siaubingai pavargęs kūnas. Nejau, kalbėjo jis savo tuo metu, kai lempa ir žvakys liūdnai baigė degti, o prieš kambaryje nekantriai laukė tarnai. Nejau taip rūpestingai paruoštas, taip sunkiai ir ilgai statytas pastatas, akies mirksnius sugriuvo nuo vieno žodžio, vieno dvelgtelėjimo. Kaip? Aš, manęs, kad iškilau aukščiau už kitus, taip didžiavęsis savimi, buvęs apgailėtinai menkas Ifo pilies vienutėje, po to pasidaręs neapsakomai galingas, aš rytoj pavirsiu dulkių saują. Man gaila ne kūno, argi tas gyvybinių procesų suirimas nėra visų nelaimingųjų geidžiamas poilsis. Argi aš pats ilgą laiką nesišaukiau tos medžiaginiais ramybės, argi nesiveržiau prie jos skausmingų bado keliu – kol mano kameroje pasirodė Farija. Kas mano mirtis? Šiek tiek daugiau ramybės, šiek tiek daugiau tylos. Ne, man gaila ne gyvybės, bet gaila, kad griūva taip ilgai svarstyti, taip kruopšiai ruošti projektai. Vadinasi, apvaizda nepritarė jiems, nors aš buvau tikras, kad ji juos remia. Vadinasi, Dievas nepanorėjo, kad jie būtų įgyvendinti. Ta sunki, kaip pasaulis mano našta, kurią tikėjausi nunešti iki galo, atitiko mano troškimus, bet ne jėgas, atitiko mano valią, bet negalę. Ir man tenka nusimesti ją pusiaukelėje. Ak, nejaugi vėl tapsiu fatalistu. Aš, kuris per 14 nevilties ir 10 vilties metų patikėjau, kad pats esu apvaizdos ranka. Dieve mano. Ir visą tai vien dėl to, kad mano širdis, kurią laikiau mirusią, buvo tik apmirusi. Dėl to, kad ji pabudo, vėl ėmė plakti. Dėl to, kad pasidaviau skausmingam jaus plakimui, kurį pažadino mano krūtinėje moters balsas. Bet juk negali būti, galvojo grafas, visą aiškiau įsivaizduodamas baisėje rydieną, su kuria sutiko Mercedesa. Negali būti, kad tokia kilne širdė moteris taip egoistiškai būtų pasmerkusi mane mirti. Mane, tokį suaugusi su gyvenimu ir kupina jėgų. Negali būti, kad ją taip smarkiai apkvaišintų motinos meilį arba tikriau motinos pamišimas. Būna dorybių, kurios peržengusios ribas virsta įdomis. Ne, ji tikriausiai sugalvojo kokią patetišką sceną, ji puls tarp mudviejų. Ir tai, kas čia spindėjo didingumu, dvikovos vietoje atrodys juokinga. Grafo veidą užlėjo įžeistų savigarbos nuoraudės. Juokinga, pakartojo jis, ir juokingas pasirodysiu aš. Aš juokingas. Ne, geriau mirti. Iš anksto perdėdamas rytojaus nesėkmę, kurią jis pasmerkė save, prižadėjęs Mercedesai palikti jo sūnų gyvą, grafas kalbėjo savo. Kvaila, kvaila vaidinti kilnę širdį atsistojus taikiniu prieš to vaikigalio pistoletą. Niekuomet jis nepatikės, kad mano mirtis savižudybė, mano vardo garbė – Dieve, juk tai visai netuštybė, o teisėtas išdidumas. Mano vardo garbė reikalauja, kad žmonės žinotų, jog aš pats savo paties valia, savo norų sutikau nuleisti jau smūgį pakeltą ranką ir kad ta ranka, tokia pavojinga kitiems, aš smūgiau savo. Taip reikia ir taip bus. Ir pagriebęs plunksną jis išsitraukė ir slaptų rašomojo stalo testamentą, padarytą tik atvykus į Paryžių ir apačioje prirašė prierašą, iš kurio net visai neižvalgus žmonės galėjo suprasti tikrąją jo mirties priežastį. Viešpatie, tarė jis pakėlęs akis į dangų, aš tai darau tiek pat dėl tavęs, kiek ir dėl savęs. Dešimt metų laikiau save tavo keršto įrankiu ir nedėra, kad niekšai, tokie kaip tas jaunikliukas, kaip danglaras, vilforas, Pagaliau ir pats Morseras galvotų, jog laimingas atsitiktinumas išvadavo juos nuo jų priešų. Priešingai, tegu jie žino, kad apvaizda, kuri jau buvo paruošusi jiems atpildą, neįvykdė ketinimo tik dėl mano valios. Kad bausmė, kurios jie išvengė šiame pasaulyje, jų laukia aname, kad vietoje laikinų kančių jie pasmerkti amžinoms. Tuo laiku, kai jį graužė niūrios abejonys, lyginė lyginant sunkus, skausmingas logotis, pro langus ėmė skverbtis blausi aušra. Nušviesdama prieš jį padėta blyškė melsvą popierių, kuriame jis ką tik buvo įrašęs prieš mirtinius žodžius, pateisinančius apvaizdą. Buvo penkta valanda ryto. Staiga jis išgirdo tylę aimaną. Jam tartum pasivaidenus slopinamas atodusis. Montekristas atsigrėžė, apsidairė, bet nieko nepastebėjo. Netrukus atodusis taip aiškiai pasikartojo, kad visos abejonės įsisklaidai. Tuomet grafas atsistojo, tyliai atidarė svetainės duris ir pamatė gaidą. Mergaitė sėdėjo prisitraukusi kreislą prie durų, kad grafas negalėtų išeiti jaus nepastebėjęs. Rankos buvo bejėgiškai nukarusios, graži galva atlaušta. Po varginančių būdėjimo ją buvo įveikęs miegas, nenugalimas jaunystės miegas. Durų girkštelėjimas jos nepažadino. Montekristas ilgai žiūrėjo ją švelniu gailestingu žvilgsniu. Ji nepamiršo sūnaus, tarė ji savo, o aš pamiršau dukterį. Paskui liūdnai palingavo galvą. Vargšė, gaidė. Ji norėjo mane pamatyti, norėjo pasikalbėti su manimi, ji viską nujautė ir būkštavo dėl manęs. Aš negaliu pasitraukti, neatsisveikinę su ja, negaliu mirti, nepavedęs jaus kieno nors globai jis vėl tyliai grįžo prie stalo ir po paskutinėmis eilutėmis prirašė. Kapitonui Maksimilianui Moreliui, savo buvusio šeimininko Piero Morelio, Barselio laivų savininko sūnui, palieku 20 milijonų. Dalį tos sumos jis turi atiduoti savo seseriai Žiulį ir svainiui Emanueliui, jeigu tik jų manimu šis turto perteklius nepakenks jų laimiai. Tie 20 milijonų užkasti Montekristo salos oloje, slaptą įėjimą į ją žino Bertučijus. Jeigu jo širdis laisva ir jis panorėtų vesti Janinos vizirio Ali dukterį Haidę, kurią aš tėviškai auklėjau ir kuri mane mylėjo kaip švelni duktė, tai tuo jis išpildytų mano paskutinį pageidavimą. Šiuo testamentu Haidai paveldi visą likusį mano turtą, kurį sudaro žemį, Anglijos, Austrijos ir Olandijos valstybinių paskolų popieriai ir visų mano rūmų bei namų daiktai. Atėmus minėtusius 20 milijonų ir sumas užrašytas mano tarnams, visa tai sudaro maždaug 60 milijonų. Baigiant rašyti paskutinę eilutę, už nugaros pasigirdo silpnas riktelėjimas, nuo kurio jam iš rankos iškrito plunksna. Haide, tarė jis, jūs perskaitėte? Mergina pažadino šviesaus spindulys paglostęs jos vokus. Jie atsistojo ir lengvai žingsniais minkštų kilimų negirdimai prie jų prie grafų. Mano ponė, tarė jį maldaujamai sudėjusi rankas, kodėl jūs taip prašote tokiu metu? Kodėl paliekate man visą turtą? Argi išvažiuosite nuo manęs? Leidžiuosi į tolimą kelionę, draugė mano, tarė Montekristas be galo švelniu ir liūdnu balsu. Ir jeigu man kas atsitiktų, grafas nutilo. Kas tuomet? Paklausė mergina taip valdingai, kad grafas net krūptelėjo. Jis niekuomet nebuvo girdėjęs jūs taip kalbant. Jeigu man atsitiktų nelaimė, noriu, kad mano duktai būtų laiminga, tarė Montekristas. Haidai liūdnai nusišypsojo ir iš Lietuvą purtė galvą. Jūs galvojate apie mirtį, ponė? paklausė jį. Kūdiki mano, tai išganinga mintis anot vieno išminčiaus. Jeigu jūs mirsite, pareiškė jie, tai palikite savo turtus kitiems, nes tuomet man nieko nebereikės. Ir pagriebusi testamentą, ji suplėšė jį ir numetė skiaudės ant žemės. Po to savavališko, vergi tokio neįprasto poilgio, palpusi susmoko ant grindų. Montekristas pasilenkė ir pakėlė ją ant rankų. Matydamas jos gražų išbliškusi veidą, užmerktas ilgas blakstienas, grakštų bejėgį kūną, jis pirmą kartą pagalvojo, kad ji gal myli jį ne vien kaip duktė. Galbūt, sušnipždėjo jis su didžiuliu liūdėsiu, aš dar būčiau radęs laimę. Jis nunešė bejausmę gaidę į jos kambarius ir paliko globoti tarnaitėms. Grįžęs į kabinetą, kurio duris šį kartą tuojau užrakino, perrašė suplėšytą testamentą. Baigiant rašyti, kieme pasigirdo įvažiuojančių kabrioletų dardėjimas. Montekristas priejo prie langų ir pamatė iš jų išlipančius Maksimilianą su Emanueliu. Gerai, tarė jis, baigiau kaip tik laiku. Ir užanspaudavo testamentą trimis anspaudais. Po valandėlės jis išgirdo svetainėje žingsnius ir nuėjo atidaryti durų. Ant slenkščių pasirodė Morelis. Jis atvyko 20 minučių prieš sutartą laiką. Gal aš pasiskubinau grafę, tarė jis, bet atvirai prisipažinsiu, aš ir mano namiškiai prasivartime visą naktį nesumergdami akių. Turėjau pamatyti jūs, jūsų ramybę ir pasitikėjimą savimi, kad atsipeikėčiau. Montekristas sugraudino nuo širdus draugo prisirišimas, todėl jis, užuot padavęs Maksimilianui ranką, apkabino jį. Moreli, tarė jis susijaudinęs, – Šiandien man puiki diena, nes pajutau, kad mane myli toks geras žmogus kaip jūs. Sveikas, ponas Emanueli. Tai jūs važiuojate su manimi, Maksimilianai. Po plynių nustebo kapitonas, negi jūs abejojate. O jeigu ne mano teisybė? Aš mačiau visą vakarykštę sceną, visą naktį galvojau apie jūsų savitvardą ir tariau savo. Jeigu galima tikėti žmogaus veidu, teisybė jūsų pusėje. Bet juk Alberas jūsų draugas. Tik pažįstamas grafė. Su juo susipažinote tą pačią dieną, kaip ir su manimi? Taip, tas tiesa. Bet patys matote, jeigu dabar man to nebūtumėte pasakęs, aš nebūčiau prisiminęs. Ačiū, Morelė. Paskui grafas sudavė į gongą. Liepk nunešti šitai mano notarui, tarė jis tučto jau įėjusiam aly. Čia mano testamentas, Morelė. Po mano mirties susipažinsite su juo. Po jūsų mirties sušuko Morelis, ką tai reiškia? Reikia viską numatyti, mano draugė. O ką jūs veikite vakar, kai mes įsiskyrėme? Buvau pas Tortonį, kur, kaip ir tikėjusi, radau Bošaną su Šato Renu. Prisipažinsiu, aš jų ieškojau. O kam, jei viskas jau buvo sutarta? Klausykite, grafė, dvikova rimta ir neišvengiama. Negi jūs tuo abejojate? Ne, įžeidimas buvo viešas, visi apie tai jau kalba. Na ir kas? Aš tikėjausi perkalbėti juos pasirinkti kitą ginklą, pistoletą pakeisti špaga. Kulka akla? Ar jums pavyko? Guviai paklausė Montekristas ir jų akyse žyptelėjo vilties spindulėlis. Ne, visi žino, kaip puikiai jūs valdote špagą. Šit kaip, o kas mane išdavė? Fektavimo mokytojai, kuriuos jūs nugalėjote. Tai jums neišdegi? Jie griežtai atsisakė. Morelį, paklausė grafas. Ar jūs kada nors matėte mane šaudant iš pistoletų? Niekuomet. Tai pažiūrėkite, laiko mes turime. Montekristas paėmė pistoletus, kuriuos laikė rankose, kai atėjo Mercedesa, prisegė kryžių, tūzą prie plokštelys ir keturiais šūviais pramušė vieną po kito tris jo lapelius ir kotelį. Po kiekvieno šūvio Morelis vis labiau blyško. Jis apžiūrėjo kulkas, kuriamis Montekristas padarė šį stebuklą – ir pamatė, kad jūs nedidesniais už stambius šratus. Stačiai siaubinga, tarė jis, pasižiūrėkite Emanuelį. Paskui atsigrėžė į Montekristą. Dėl dievo grafė paprašė jis, nežudykite Albero, juk vargšas jaunuolis turi motiną. Tas tiesa, atsakė Montekristas, o aš jūs neturiu. Tuo žodžius jis ištari tokiu balsu, kad Morelis krūptelėjo. Bet įžeistas jūs? Taip, O ką jūs tuo norėjote pasakyti? Vadinasi, jūs šausite pirmas? Aš šausiu pirmas? Taip, aš tą išreikalavau iš jų. Mes jau gana jiems padarėme nuolaidų, o jie turėjo sutikti. O atstumas? 20 žingsnių. Grafų lūpose šmeistelėjo baisi šypsena. Morelį, tarė jis, neužmirškite, ką dabar matėte. Užtat vienintelė viltis Albero įsigelbėti, tai jūsų jaudinimas, tarė Morelis. Mano jaudinimasis? Paklausė Montekristas. Arba jūsų kilnumas, draugė mano. Žinodamas, kad jūsų kulka pro šalį nelekia. Galiu pasakyti jums tai, ką būtų jokinga sakyti kitam. Būtent. Peršaukite jam ranką, sužeiskite jį, bet nenušaukite. Moreli, štai ką aš jums pasakysiu, tari grafas. Jūs bereikalų įkalbinėjate mane pasigailėti morseru. Iš anksto jums pranešu. Jo bus pasigailėta ir netgi taip, kad jis ramiai grįž su draugais namo, o aš, o jūs, čia jau kas kita, mane išneš neštuvais. Ką jūs kalbate, grafė, nusteirė sušuko Morelis. Tai brangusis Maksimilianai Morseras mane nukaus. Morelis žiūrėjo į grafą, nieko nesuprasdamas. Grafė, kas jums šią naktą atsitiko? Tas, kas Filipų kautynių išvakarėse atsitiko Brutui, aš mačiau šmeiklą. Ir ta šmeikla – pasakė, kad man jau užtenka gyventi šiame pasaulyje. Maksimilianas ir Manuelis pažvelgė vienas į kitą. Montekristas išsitraukė laikrodį. Važiuokime, tarė jis. Jau penkios po septynių, o dvikova paskirta lygiai aštuntą. Einant koridorium prie vienų durų Montekristas staptelėjo. Maksimilianui ir Emanueliui, kurie diskretiškai paėjo keletą žingsnių pirmin, pasirodė, kad už durų kažkas rauda. Išgirdęs tą raudą, grafas sunkiai atsiduso. Karieta jau laukė prie durų. Montekristas sėdo į ją su abiem sekundantais. Lygiai aštuntą jie jau buvo sutartoje vietoje. Štai ir atvykome, tarė Morelis, iškišęs galvą pro karietos langą. Jų dar nėra? Atsiprašau, ponė, įsitarpė Batistenas, su neapsakoma baimė lydėja savo poną. Man rodos, kad va ten po medžiai stovi ekipažas. Iš tikrųjų, pasakė Emanuelis, antai ir kažkokie du jaunuoliai vaištinėje matyt, ko laukia. Montekristas lengvai nušoko ant žemės ir ištiesė ranką Emanueliui ir Maksimilianui, padėdamas jiems išlipti. Maksimilianas sulaikė grafo ranką savojoje. Ačiū Dievui, tarė jis. Štai tokia ir turi būti ranka žmogaus, kuris įsitikinę savo teisumu, ramiai žvelgia mirčiai į akis. Montekristas pasivedė Morelį keletą žingsnių į šalį. Maksimilianai, paklausė jis, ar jūsų širdis laisva? Morelis nustebęs pažvelgė į grafą. Aš nenoriu jūsų išpažinties, brangus draugė, aš tik klausiu. Atsakykite man taip arba ne. Tik tiek jūsų prašau. Aš myliu grafę. Labai mylite. Labiau už gyvybę. Dar viena viltis žlugo, tarė Montekristas. Paskui atsidusė sušnipždėjo vargšiai Haidį, Iš tiesų, grafė, sušuko Morelis, jeigu taip gerai nepažinčiau jūsų, galėčiau pagalvoti, kad jūs netoks jau drasuolis. Kodėl? Kad dūsauju įsiskirdama su man brangia būtybė. Jūs karys, Moreli, jums netinka taip lėkštai spręsti apie drąsą. Argi man gaila gyvybės, ar ne vis tiek man gyventi ar mirti, man 20 metų praleidusiam tarp gyvenimo ir mirties – Be to nesibaiminkite, Morelį, tą silpnybę, jeigu galima tai pavadinti, matote tik jūs vienas. Aš žinau, kad pasaulis tai svetainiai, iš kurios reikia išeiti mandagiai ir garbingai. Su visais atsisveikinus ir užmokėjus praloštus pinigus. Ačiū Dievui, tari Morelis, taip ir reikia kalbėti. Beje, ar pasiėmėte pistoletus? Aš, kuriam galui, tikiuosi, tie ponai atsivežė. Einu paklausti, tari Morelis. Gerai, bet be jokių darybų. Būkite ramus. Morelis nuėjo pas Bošaną ir Šato Renu. Šie matydami jį artinantis žengė keletą žingsnių priešais. Visi trys vyrai pasisveikino, jeigu ir nemeiliai, tai bent mandagiai. Atleiskite, ponai, tarė Morelis, bet aš nematau pono de Morsero. Šį rytį jis mums pranešė, atsakė Šato Renu, kad atvažiuos vienas tiesiai čia. Šit kaip, tarė Morelis. Bošanas įsitraukė laikrodį. Penkios minutės devintos dar netaip vėlų, ponas Morelė. Aš visai ką kitą turėjau galvoje, atsakė Maksimilianas. Štai ir karieta, pertraukė Šato Reno. Tikrai, viena iš alėjų susikertančių kryškelėje, kurioje jie stovėjo, lėkė karieta. Ponai, tari Morelis, tikriausiai jūs pasirūpinote pistoletais. Grafas Montekristas pareiškė, jog atsisako teisės pasinaudoti savais. Mes numatėme, kad grafas gali būti toks delikatus, atsakė Bošanas. Todėl aš atsivežiau ginklus, kuriuos nusipirkau prieš kokią savaitę, manydamas, kad jų man netrukus prireiks. Jie visai nauji ir dar niekas jais nesinaudojo. Norite apžiūrėti? Jeigu jūs teigiate, nusilenkdamas atsakė Morelis, kad ponas Demorseras iš jų nešaudė, tai man aišku pakanka jūsų žodžių. Ponai, tari Šatoreno, čia visai ne Morseras atvyko, žiūrėkite. Iš tikrųjų, prie jų artinosi Francas ir Debre. Kaip jūs čia atsidūrėte, ponai? paklausė Šato Reno, spausdamas kiekvienam ranką. Alberas šįryt paprašymus atvykti į dvikovos vietą, atsakė Debre. Bošanas ir Šato Reno nustebę susižvalgiai. Ponai, man rodos, jog aš supratau, ką tai reiškia, tarė Morelis. O ką? Vakar po pietų aš gavau pono de Morsero laišką, kuriame buvo prašomas atvykti į operą. Ir aš, pasakė Debre, ir aš, tarė Francas, ir mes, pareiškė Bošanas su Šato Renu. Pakvietęs jūs būti iššūkio liudytojais, tarė Morelis, dabar jis nori, kad būtume ir dvikovos liudytojai. Taip ir bus, atsakė jaunuoliai, matyt, jūs įspėjote ponas Morelį. Bet vis dėlto Albero dar nėra, sumurmėjo Šato Reno, jau dešimt minučių vėluoja. Antai jis, tarė Bošanas Raitas, žiūrėkite, kaip viesulas lekia, o paskui jį tarnas. Koks neatsargumas, tarė Šato Reno, Raitas prieš dvikovą pistoletais, o aš tiek jį mokiau. Bet to matote, kalbėjo Bošanas, su apykaklė ir kaklaraiščiu, švarkas su atlapais baltą liemene. Kaip jis dar nenusipešė rato ant pilvo ir paprašiau ir greičiau. Tuo tarpu Alberas buvo jau už dešimties žingsnių nuo jų. Jis sustabdė arklį, nušoko ant žemės ir numetė pavadį tarnui. Alberas priejo. Jis buvo išbliškęs, vokai paraudę ir papurtę. Aiškiai matėsi, kad vargšelis visą naktį akių nesudėjęs. Jo veidas kaip niekada buvo rimtas ir liūdnas. Ačiū, ponai, tarė jis, kad paklausėte mano kvietimo. Patikėkite, aš labai jums dėkingas už tokią draugiškumą. Priejus Alberui, Morelis pasitraukė kokių dešimt žingsnių į šalį. Dėkuoju ir jums, ponas Morelį, kreipėsi į jį Alberas. Prašau, artin, jūs čia nepašalinis. Gerbiamasis, tarė Maksimilianas, galbūt jums nežinoma, kad aš grafo Montekristo sekundantas. Aš taip ir spėjau, labai puiku. Jo daugiau čia garbingų žmonių, juo labiau aš būsiu patenkintas. Ponas Morelį, tarė Šato Reno, galite pranešti grafui Montekristui, kad Morseras atvyko ir kad mes pasirengę. Morelis pasisuko, norėdamas išpildyti šį pageidavimą. Bošanas tuo laiku paėmė iš karietos dėžį su pistoletais. Palaukite, ponai, sulaikė juos Alberas. Man reikia pasakyti porą žodžių grafui Montekristui. Jam vienam paklausė Morelis. Ne, visiems girdint. Albero sekundantai nustebę susižvalgė. Francas ir Debre tyliai persimetė keliais žodžiais, o Morelis, džiaugdamasis netikėta gaišatim, nuėjo pas grafą, kuris su Emanueliu vaikštinėjo puolėje. Ko jam iš manęs reikia? paklausė Montekristas. Nežinau, jis nori pasikalbėti su jumis. Verčiau tegul nekiršina manęs naujų įžeidimų, tarė Montekristas. Nemanau, kad jis norėtų šitai padaryti, atsakė Morelis. Maksimiliano ir Emanuelio lydimas grafas pasuko prie Albero. Ramus ir giedras jo veidas keistai skyrėsi nuo susijaudinusio Albero veido. Jaunasis Morseras, lydimas keturių draugų, nuėjo pasitikti grafų. Per tris žingsnius vienas nuo kito Alberas ir grafas sustojo. Ponai, prieikite arčiau, pakvietė Alberas. Noriu, kad nei vienas žodis, kuriuos turėsiu garbiais pasakyti grafui Montekristui, neliktų neišgirstas. Nes juos jūs turėsite pakartoti visiems, kas tik panorės išgirsti nors ir labai keista atrodytų jums mano kalba. Aš klausau, gerbiamasis, tarė Montekristas. Grafė, pradėjo Alberas drebančių balsų, kuris pamažu vis tvirtėjo. Aš jūs apkaltinau, kad paskelbėte apie pono de Morsero elgesį apyre, nes, nors grafas de Morseras ir labai kaltas, vis dėlto man atrodė, kad jūs neturėjote teisės jį bausti. Bet dabar žinau, kad jūs turite šią teisę. Mano akyse jūs pateisina neišdavystė, kurią Fernanas Mondegas nusikalto prieš Ali Pašą, bet išdavimas, kuriuo žvejys Fernanas nusikalto jums, ir neišpasakytai skaudžiaus nelaimės kilusios dėl to išdavimo. Todėl aš sakau jums ir pareiškiu, kad visi girdėtų, taip, ponė, jūs turėjote teisę keršyti mano tėvui, ir aš, jūsų sūnus, dėkoju, kad nepadarėte ko nors baisesnio. Jeigu perkūnas būtų trenkęs į tos nelauktos scenos liudytojus, tai nebūtų jų taip nustebinęs kaip Albero žodžiai. Montekristas išlėto pakėlė į dangų dėkingumo kupinas akis, jam sunku buvo atsistebėti, kaip smarkuolis Alberas, apie kurio drąsą, pakliuvus tarp Romos plėšiko jis gerai žinojo, netikėtai įstengi taip nusižeminti. Jis pajuto, kad čia Mercedesos įtaka ir suprato, kodėl jaus taurė širdis nesipriešino jo pasiaukojimui. Dabar, ponė, jeigu jums pakanka mano atsiprašymų, toliau kalbėjo Alberas, duokite man savo ranką. Be neklaidingumo, tokiaus retos dorybės, kurią jūs turite, aš labiausiai vertinu mokėjimą prisipažinti klydus. Bet čia aš kalbu tik apie save. Mano poilgis buvo teisingas, žiūrint į jį žmonių akimis, bet jūs, jūs vykdėte Dievo valią. Tik angelas vieną mūsų galėjo išgelbėti nuo mirties, ir tas angelas nusileido į žemę, jei ir nesujungti mūsų draugystės ryšiais, dėja tai neįmanoma, tai bent įskiepyti pagarbą vienas kitam. Su ašaromis akise, sunkiai alsuodamas Montekristas padavė Alberui ranką, kurią šis nutvėrė ir suspaudė su pagarbę baime. Ponai, tarė jis, grafas Montekristas priėmė mano atsiprašymą. Aš pasielgiau neapgalvotai, skubumas blogas patarėjas. Aš pasielgiau bjauriai. Dabar mano klaida atitaisyta. Tikiuosi, žmonės nepalaikys manęs bailiu, nes aš padariau taip, kaip liepia sąžiniai. Šiaip ar taip, Jei mano poilgis būtų klaidingai suprastas, pridūrė jaunuolis, išdidžiai pakeldamas galvą ir tarsi mesdamas iššūkį visiems savo draugams ir priešams, aš pasistengsiu pakeisti jų nuomonę apie save. Kas čia atsitiko šią nakt? Paklausė Bošanas Šato Renu. Atrodo, mūsų vaidmuo čia nepavydėtinas. Iš tikrųjų, Albero poelgis arba labai žemas, arba labai taurus, atsakė baronas. Ką visa tai reiškia, paklausė Debre Franco. Grafas Montekristas nuplėšė Morserui garbę ir šio sūnus pripažįsta, kad tai teisinga. Jeigu mano šeimoje būtų dešimt jeninų, aš jausčiau tik vieną pareigą – kautis dešimt kartų.